Bem-vindo à mais nova plataforma de divulgação virtual. Na favela.com vai alavancar suas vendas e visitas online em seu blog, e-commerce e sites em geral. Tudo isso e muito mais de graça. Acesse nafavela.com e anuncie grátis no Guia Comercial.